Adjunk tovább a második szólistánk ma este, akit már be is mutattam önöknek, Jeffrey D. Levine, az Amerikai Egyesült Államok Magyarországi Nagykövetségének ideiglenes ügyvívője. Nyilván nem véletlenül van itt, hanem ősét támogató. Kérem, hogy fáradjon fel és mondja el a beszédét. barátaim, nagyon örülök, hogy itt vagyok ma este. Köszönöm szépen a meghívást. Kérem, bocsássanak meg, de ma este inkább angolul szeretnék beszélni. It's a real honor for me to be here tonight and to have the opportunity to express our support for Hungary's gay and lesbian community. egy megtiszteltetés számomra, hogy ma este itt lehetek önökkel, és kifejezhetem a támogatásomat Magyarország meleg és leszbikus közössége számára. It's also an honor that you selected an American film to be shown this evening. Stonewall was a fictionalized account of the Stonewall riots that gave birth to gay activism in the United States. Ugyancsak nagy megtiszteltetés az, hogy ma este egy amerikai filmet fognak bemutatni, a Stonewall című filmet. Ez tulajdonképpen egy feldolgozása a Stonewall lázadásnak, amely ö, nyomán megszületett a meleg aktivisták mozgalma az Egyesült Államokban. Talking about Stonewall, President Obama said, while we have come a long way, we still have a lot of work to do. Amikor a Stonewallról beszélünk, akkor ezzel kapcsolatban Obama elnök a következőket mondta. Nagyon nagy utat tettünk meg, de még nagyon sok munkánk van hátra. At the center of the gay rights issue, Obama said, is about who we are as Americans. It's about whether the United States is going to live up to the founding promise of equality by treating all of its citizens with dignity and respect. Ami pedig a meleg mozgalmakat illeti, illetve a meleg jogokat illeti, Obama a következőket mondta. Az egész arról szól rólunk, hogy milyenek vagyunk mi amerikaiak, hogy kik vagyunk mi amerikaiak, és vajon, hogy az Egyesült Államok hű marad-e az alapító atyáknak a ígéretéhez, nevezetesen, hogy mindenkit, minden állampolgárt méltósággal és tisztelettel kell kezelni. And obviously many other countries in the world face the same challenge. És természetesen nagyon sok más ország hasonló problémákkal küzdik. I'd also like to use this evening to pay a special tribute to Senator Edward Kennedy, who died last week. Ezt a mai estét szeretném arra is felhasználni, hogy megemlékezzünk Edward Kennedy szenátorról, aki a múlt héten múlt el. Following his death, the Human Rights Campaign, which is the oldest gay rights organization in the United States, said, There is no greater hero for advocates of gay, lesbian, bisexual, and transgender equality than Senator Kennedy. A Human Rights Campaign nevű szervezet, ami az egyik legrégebbi uh, meleg jogokat uh, támogató szervezet az Egyesült Államokban, uh, a szenátor halála után a következőket mondta. Nem volt nagyobb szószorója a melegek, a leszbikusok, a biszexuálisok és a transznemek közti egyenlőségnek, mint a néhai Kennedy szenátor. From the early days of the AIDS epidemic to our current struggle for marriage equality, he has been our protector, our leader and our friend. A szenátor barátunk volt, vezetőnk volt, védelmezünk volt a legkorábbi kezdeti időszakoktól, az AIDS megjelenésétől kezdve a mai napig, amikor is a házasságon, az, az azonos neműek házasságán ról beszélünk. He has been at the core of the unfinished quest for civil rights in the United States. Az Egyesült Államokban a szenátor a polgári jogi mozgalomnak a kulcs figurája volt. Senator Kennedy and your supporters everywhere believe that equal rights means equal rights for everyone. Kennedy szenátor és az önök támogatói mindenütt úgy gondolják, hogy az azonos jogok az azonos jogot jelentenek mindenki számára. That equal opportunity means equal opportunity for everyone. És az azonos lehetőségek pedig ugyancsak azonos lehetőséget jelentenek mindenki számára. And that equal protection means equal protection for everyone. És az egyenlő védettség ugyancsak mindenki számára egyenlő védettséget jelent. It was a privilege for the Embassy of the United States to join together with 12 other embassies in Budapest to publish a statement of support for the Budapest Pride Festival. Nagy megtiszteltetés volt az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége számára, hogy 12 másik nagykövetséggel együtt kiadjanak egy támogató nyilatkozatot a Budapesti Pride Fesztivál támogatására. And it's a privilege for me to personally have the opportunity to express that support tonight. és számomra is ez nagy megtiszteltetés, hogy most önöknek így személyesen uh, nyújthatom át ezt a támogatást. You're not alone in the struggle for equal treatment and respect. Nincsenek egyedül abban a küzdelemben, amely az egyenlő tiszteletért és megbecsülésért folyik. Progress is being made every day, and you should all be very proud that your voice is being heard and your efforts are bringing results. Minden nap elérünk eredményeket, és nagyon büszkének kell önöknek lenni arra, hogy hallatszódik a hangjuk, és az erőfeszítéseik eredményekkel járnak. I wish you the greatest success with the festival, with the parade next Saturday, and with your continuing demand for full civil rights. Nagy sikert kívánok a fesztiválhoz, uh, ugyancsak a jövő szombati parádéhoz, felvonáshoz, és a uh, követelésükhöz, hogy teljes polgárjogot nyerjenek. And thank you again for the invitation. Köszönöm szépen a meghívást.